klausītāji, pulkstenis ir 11. dienā un sveicu jūs no Tukuma svētā Stefana draudzes, no kurienes drīz būs svētās misijas translācija. Svēto misiju vadīs draudzes prāvests Arnis Vizbelis un kopā ar jums būsim mēs, es pieskaņu policija Jēkabs, tāpat tās arī mūsu promotori Māra un Elfa. svētā gara vārdā. Mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā gara klātbūtne, lai ir ar jums visiem. Darbie brāļi, māsas Kristu, darbie arī radio Marija komanda kas esat šeit, mūsu baznīcā, un, un radio Marija klausītāji droši vien arī dzird. Ja, sveicu jūs šajā um, gada, litur, liturģiskā gada pēdējā svētdienā, kurā mēs svinam Kristus karaļa, um, visas pasaules karaļa svētkus. Ar pateicību arī pārdomājam šajā dienā, cik labi ir, um, ka ir mums tāds gans, kurš par mums rūpējās, kurš ir rūpējies un turpina rūpēties, un ka ir tik daudz arī cilvēku, kuri ir atvēruši savu sirdi un ielaiduši arī viņu savā sirdī, pieņēmuši par savas dzīves karalim. Ja, Gada beigās parasti ir labi pateikties. Mēs arī pēc mēneša jau varēsim atskatīties arī uz civilā gada jau noslēgumu, arī varēsim pārdomāt ar tādu pateicību. Bet šodien arī vēlētos, lai mēs tādā, tādās pateicības eh, nu, tādās noskaņās arī padomātu par to, cik labi, ka Kristus ir eh, sasniedzis mūsu sirdi. Ja? Un arī nu, lūksim, lai Kristus sasniedz arī, arī vēl citas sirdis. Lūksim, lai Dievs svētī ūdeni mūsu kristības piemiņai. Visvarenais mūžīgais Dievs, tu esi licis, lai ūdens uzturētu dzīvību, kalpotu, kalpotu tīrībai un būtu līdzeklis arī dvēseļu svēdarīšanai un pestīšanai. Mēs tevi lūdzam, svētī šo ūdeni mūsu garīgajam stiprinājumam, atjauno mūsos savu žēlastību un pasargā no ļauna mūsu dvēseli un miesu, lai mēs varētu ar tīrām sirdīm nākt pie tevis un iemantot mūžīgo dzīvi tavā valstībā caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Mēs lūdzām, kungs! Mm. Dievs, lai šķīstī mūs no garākiem, un ar šo evaharistisko upuri, lai dara mūs cienīgus, kļūt par dalībniekiem debesu valstības godībā. Gods Dievam augstumos! Visvarenais mūžīgais Dievs, kas vēlies atjaunot visu savā mīļotajā dēlā, visas pasaules valdniekā. Es izžēlīgs un dod savu svētību, lai visa tava radība, atbrīvota no ļaunā varas, kalpotu vienīgi tev un slavētu tevi mūžam. Mēs tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos. Amen. Lasījums no pravieša Ezihēla grāmatas. Tā saka, kungs, Dievs, redzi, es pats uzmeklēšu savas avis un tās apraudzīšu. Tāpat gan saplūko savu ganāmpulku dienā, kad viņš atrodas savu izklīdināto avju vidū. Tā es apraudzīšu savas avis un atbrīvošu tās no vietām, kur tās bija izklīdinātas tumšā un miglainā laikā. Es pats ganīšu savas avis un tās guldināšu, saka kungs Dievs Pazudušo es atradīšu, atmesto, pa, atmesto pārvedīšu atpakaļ, salauzto es pārsiešu, vājo spēcināšu, pārtikušo <clears throat> un stipro es sargāšu. Es ganīšu tās taisnīgi, bet jums mans ganāmpulka, tā saka kungs Dievs, redzi spriedīšu tiesu starp vienam avim un otrām, starp auniem un āžiem. Tie ir svēto rakstu vārdi. mani vada, man nekad netrūks. Mani vada, man nekā netrūkst. Zālainās ganībās viņš dod man vietu, viņš aizved mani pie ūdens, kas veldzē manai dvēselē viņš atjauno spēkus. Sava vārda dēļ viņš mani vada pa taisnības ceļiem. Un savi vada man nekā netrūks. Pat ja es staigāšu tumšā nāves ielējā, es nebīšos ļaunuma jo tu esi pie manis, tavs spieķis un gana rīkstē, liek man paļauties uz tevi. Kungs, mani vada man nekā netrūks. Tu esi klājis man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, tu svaidi mani galvu par eļu. Mans kaus ir pildīts līdz malām. Kungs mani vadā man nekā netrūs. Tava laipnība un žēlastība mani pavadīs no dienas dienā, un es palikšu kungā namā visā savā mūža dienās. Kungs mani vada. Lasījums no svētā apstuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Brāļi, Kristus ir augšām cēlies no miroņiem. Viņš kā pirmais no mirušajiem, tādēļ, ka caur cilvēku nāca nāve un caur cilvēku mirušo augšām celšanās. Jo kā visi mirst Ādamā, tā visi atkal kļūst dzīvi Kristū. Tomēr katrs pēc savas kārtas. Vispirms Kristus tad viņa atnākšanas dienā tie, kas viņam pieder. Pēc tam nāks gals, kad viņš nodos valdīšanu dievam un tēvam, un kad būs iznīcinājis katru valdīšanu un katru varu un spēku. Bet viņam pienākas valdīt, kamēr visus ienaidniekus būs nolicis zem savām kājām, bet kā pēdējais ienaidnieks tiks satriekta nāve. Un kad viņam <clears throat> viss būs pakļauts, tad arī dēls pats pakļausies tam, kas viņam būs pakļāvis visu, lai Dievs visā būtu dzīvs. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dievs kungs lai ir ar jums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs. Tad īņā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: Kad cilvēka dēls atnāks savā diženumā un visi eņģeļi kopā ar viņu, tad viņš apsēdīsies savas godības tronī un viņa priekšā tiks sapulcinātas visas tautas. Un viņš nošķirs viņus citu no cita, kā gans nošķir avis no āžiem. Un avis viņš nostādīs sev pa labai, bet āžus pa kreisai rokai Tad karalis sacīs tiem, kas būs viņam pa labai rokai: Nāciet, mana tēva svētītie, un iemantojiet valstību, kas jums sagatavota no pasaules radīšanas. Jo es biju izsalcis, un jūs man devāt paēst, es biju izslāpis, un jūs man devāt padzerties, es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmāt, es biju kails, un jūs mani apģērbāt Es biju slims, un jūs mani apraudzījāt, es biju cietumā, un jūs mani apmeklējāt. Tad taisnīgie viņam atbildēs, sacīdami: Kungs, kad mēs esam redzējuši tevi, izsalkuši un devuši tev ēst, vai izslāpuši un devuši tev dzert, un kad mēs esam redzējuši tevi kā svešinieku un uzņēmuši, vai kailu un tevi apģērbuši, un kad mēs esam redzējuši tevi slimu vai cietumā un tevi apmeklējuši? Un karalis atbildot viņiem sacīs: Patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Tad viņš sacīs arī tiem, kas būs pa kreisai rokai: Ejiet prom no manis, jūs nolādētie mūžīgajā ugunī, kas sagatavota vēlnam un viņa eņģeļiem. Jo es biju izsalcis, un jūs nedavāt man paēst. Es biju izslāpis, bet jūs nedavāt man padzerties. Es biju svešinieks, bet jūs mani neuzņēmāt. Es biju kails, bet jūs mani neapģērbāt. Es biju slims un cietumā, bet jūs mani neapmeklējāt. Tad arī tie viņam atbildēs sacīdami: Kungs, kad mēs esam redzējuši tevi izsalkušu, vai izslāpušu, vai kā svešinieku, vai kailu, vai slimu, vai cietumā, un nesam tev pakalpojuši. Un viņš tiem atbildēs, sacīdams: Patiesi es jums saku, ko jūs nesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs nesat man darījuši. Un tie ies mūžīgās ciešanās, bet taisnīgie mūžīgajā dzīvē. Un tie ir savā to rakstu vārdi. lai top slavēts Jēzus Kristus. Kristus karaļa svētki ir iedibināti 1925. gadā tādos apstākļos, kad eh, bija jau parādījušies, nu, pasaulē bija redzami eh, tādi valdnieki, nu, par kuriem nu, vismaz pāvestam, nu, arī ticīgajiem bija kauns un eh, arī sašutums ka tādi tirāni bija parādījušies, ka tādi valdnieki bija parādījušies, kuru, kuri bija izsaukuši tik daudz karus, bija noslēdzies Pirmais pasaules karš. Un e, iedibinot šos svētkus, Kristus visas pasaules e, karaļa godam, arī baznīca vēlējās tādā veidā norādīt uz Kristu, kāds ir viņš valdnieks, uz karaļu karali kuram būs arī katrai varai eh, jādod norēķins, lai karaļi, kuri iedomājās, ka viņi tā var darīt, ko grib, lai viņiem atgādinātu, ka arī viņiem būs jādod norēķins. Šo svētku iedibināšanā arī slēpjas vēlme pēc tā, ka, nu, ka pasaulē valdītu miers. Jo ja visi rēķinātos ar Kristu un uh, to, ka būs jādod norēķins viņam, ja visu valdītu tā, kā Kristus ir valdījis, nu tad pasaulē valdītu miers. No pravieša Ezihēla grāmatas pirmā lasījumā šodien dzirdējām, kā Dievs ar pravieti Ezihēlu sola uh, pēc tam, kad uh, tie Izraēla ķēniņi nebija savu uzdevumu augstumos, kad jūda tautas vadītāji, garīgie vadītāji arī nebija rūpējušies par tautu, bet eh, vairāk rūpējušies par sevi un savu labumu. Caur pravietu Ezihēlu Dievs saka, redzēs pats uzmeklēšu savas savis un tās apraudzīšu, eh, pats eh, viņas tātad guldināšu, nu, pārvedīšu atpakaļ, salauzto es pārsiešu, vājo spēcināšu, pārtikušo un stipro es sargāšu un ganīšu tās taisnīgi. Tātad apsolījums caur pravietu Ezihēlu izskan, ka es pats nākšu un valdīšu. Nu, nederīgi tie valdnieki vai nepilnīgi viņi ir bijuši. Kristus nu, personā tātad arī īstenojās šis pravietojums, kad eh, Dievs nāca cilvēku vidū mājot, un ne tikai mājot, arī būt par labo ganu, eh, būt par to, kas, tās, eh, kas rūpējas par avīm. Eh, tās ved tādā ganā, ganībās, un, un rūpējās un gādā par tām. Kristus, uz Kristus valdīja ne tā, kā šīs pasaules valdnieki valda. Nāk prātā Ignācija no Loyolas arī pārdomas, pārdomu temats vienā no garīgā, garīgo vingrinājumu tiem, tām reizēm, ko viņš piedāvā, pārdomāt, nu, iztēloties divus valdniekus, kuri abi aicina, nāciet, sekojiet man. Ja? E, kļūstiet par, nu, nu, pievienojieties viņam, ja? pievienojieties viņa, e, e, viņa arī nu, nu, nu karapulkam, ja tur tā, tā aina ir. Bet eh, tā doma ir par to izvēlēties valdnieku. Ja? Un, un viņš arī stāda priekšā, kā izskatās viens valdnieks, viens ir skaisti ģērbts, ehm, graznās drēbēs, uz skaista troņa. Otrs vienkārši ģērbts, bez troņa, Nu, ja neskaita to troni, ka viņam ir eh, Betlēmes silīta, viņa tronis un krusts, galu galā arī viņa tronis. Bet uh, viņš aicina piedāvāt iztēloties tādu, tādu uh, eh, valdnieku, kurš ir bez troņa, vienkārši ģērbts. Viens uh, viņa atšķirīgus solījumus dod. Viens sola pārticību, panākumus dzīvē, cieņu no apkārtējiem un bijību, kā ar tevi rēķināsies, tu būsi noteicējis pār savu dzīvi tu varēsi savas sirds vēlēšanās piepildīt. To sola viens valdnieks, bet otrs sola grūtības, nesola panākumus, cieņas vietā apmelojumus drīzāk, un ar to, ka ar tevi nerēķināsies, tu nebūsi noteicējis savā dzīvē, tevi eh, sasies un vedīs, kur negribi. Bet toties būs eh, dzīves galā mūžīgā dzīve, un tur arī tās vēlmes un ilgas būs piepildītas ne šajā dzīvē. E, ir dažādi tātad, un arī atšķirās tie e, padotie, kurus šie valdnieki, par kuriem Ignācijas piedāvā domāt, tad iztēloties, ja, e, atšķirās tie padotie kalpi, kurus viņi izsūta. Vien, viens šis valdnieks izsūta kalpus, kuri skubina, lai lai savaņģo un pierunā viņam pievienoties godīgi un arī negodīgi un ar viltu, bet eh, tā vienkārši ģērbtā mm, valdnieka kalpi aicina bez uzbāzības, ar pieklājību ja, un, un, un tādā veidā ja, tā aicina pievienoties, nāciet, sekojiet eh, ķēniņam. Pazīstot Kristu, mēs zinām, kāds ir Kristus. Viņš valda ne tā kā šīs pasaules vareniem. Nevis eh, lai rūpētos par savu labumu, Kristus valdīs ir nevis tāpēc, viņš nomiris pie krusta, kas ir viņa tronis, bet, lai, bet, eh, bet mūsu labā, mūsu dēļ ir nācis un kā labais gans, lai vestu mūs uz mūžīgo dzīvi. Ja? Un eh, Kristus eh, tā tad ir šis valdnieks, kur, par kuru mēs varam pārdomāt, nu, nu, kam tad mēs īsti gribam sekot. Šīs dienas Mateja evaņģēlija, šis, eh, šī līdzība par pēdējo to tiesu, arī liek aizdomāties, Cik maza, cik neliela starpība ir, bet kāds atšķirīgs rezultāts. Ja, nebija pamanījuši e, tajā slimajā, e, trūc, e, izsalkušajā vai trūcīgajā, neviena, ne otra nebija pamanījuši Kristu, bet, bet atšķirīga bija rīcība. Vieni bija tomēr palīdzējuši, pat nezinot, ka Kristus slēpjas tajā trūcīgajā, ja, vai, vai tajā, kurš ir vajadzībā, tātad nokļuvis kādā, kādā grūtā situācijā, nokļuvis. Vieni tātad nezinot, palīdzēja, citi neko arī nebija darījuši. Kur kāda atšķirība ir starp šiem vieniem un otriem? Kas, kas ir tas, kas ir tas savādākais pie vieniem un pie otriem? Kā viņas raudzījās uz sevi? Kas ir vajadzīgs, lai palīdzētu tādam, kas ir eh, svešinieks. Ja? Nu, nu tā, vakar sarunājāmies par, par patvērsmēm. Ja? Eh, kad dzīvnieku patvērsmēs arī ir, ir dzīvnieki, kurš tad tur iet apmeklēt, ap, paskatīties uz tiem? Nu, droši vien tie, kuri, nu, kuriem ir mīļi tie dzīvnieki. Nu, nu, citādāk jau tur neiesi. Ja? Uh, Ja, tad līdzīgi ir arī to, kurš tad īsti palīdzēs tam svešiniekam, tam trūcīgajam, ja ne tas, kurš nu, mīl to, to trūcīgo, kurš saskata Kristu otrā. Nu, varbūt vienkārši aiz labas sirds, ja? bet katrā ziņā ir, ir vajadzīgs mīlēt un vajadzīgs ir augstāk otra labumu stādīt par savējo labumu, lai jūs kaut ko tādu, uh, nu, kaut ko tādu darītu. Ja, lai atteiktos no, vien, no kāda labuma, kas pienāktos sev pašam, lai, lai ar to dalītos ar otru. Ir vajadzīga tā mīlestība. Debesīs galu galā taču valdīs mīlestības likums. Kristus teica, jaunu likumu es jums dodu. Ja, ja, tā tad mīlēt citam citu, kā es jūs esmu mīlējis. Ja. Kristus arī stāstīja līdzību par viņa par eh, padotajiem, kad viņš eh, par, par valdnieku, kas iziet saņemt valdīšanu, kur eh, un uzticēja tās minas, lai, lai tās laiž apgrozībā, lai pelnās. Un bija tādi, kas sauca pakaļ, mēs negribam, ka šis valdītu pār mums. Vai mēs gribam, lai Kristus valdītu pār mums, kā, tāds, kā tas ķēniņš, šis trūcīgais, kurš nesola labumu šajā dzīvēm, kurš, eh, uzdod mums, kurš dod jaunu likumu, ja, mīlēt eh, tuvāko, nu, kā Kristus ir mīlējis, vai esam gatavi uz kaut ko tādu? Jānis Pāvils II eh, rakstīja vēstulē ģimenēm par mīlestības civilizāciju, ka ir vajadzīgs mums pieņemt Kristu par savas sirds ķēniņu un, eh, un pieņemt arī šo viņa mīlestības likumu, lai arī tad veidotu ap mums mīlestības civilizāciju. Izskan skan ļoti, varbūt skaļi civilizācija, bet tā jau iesākās ar, ar tiem mazajiem, tuvāk mīlestības tiem darbiem, ja, kad, mēs, kad mēs ļaujam, kad mēs paklausām Kristus šim mīlestības likumam un tādā veidā nevis rīkojamies, nevis rīkojamies nu, mm, aiz tāda aprēķinam, nu, rūpē, gādājot par savu labumu, nevis nīstot otru, ja? nevis ar naidu domājot par otru un arī rīkojoties. Tātad, bet, bet aiz tuvāk mīlestības, ja, ja rīkojās cilvēks, tad arī veidojās tā mīlestības civilizācija, kuru, kurā valda miers galu galā. Ja, mēs redzam, mūsu dienās ir šis, e, e, nu, šie kari, ja, šīs nesaskaņas cilvēku starpā šodien. Uh, varbūt arī dzirdējāt, aicināti, kas, ir, kas var ehm, pie brīvības pieminekļa vienoties, lai lūgtos par mieru svētajā zemē, Jēzus zemē, kur Jēzus dzīvojis un sludinājis un mācījis. Ja, kas var tie tur droši vien dosies, ehm, bet eh, droši vien daudz arī būs, kas paliks un mājās lūksies. Mēs jau lūdzamies ik svētdienas, arī ikdienas par to, lai miers valda. Tad nu, lūk, viens konkrēts veids, kā mēs varam šo mieru vairot pasaulē, caur to, ka mēs pieņemam Kristus mīlestības eh, likumu, pēc tā vadāmies. Šis mīlestības likums arī ir debesu valstības likums. Ja? Tad arī Kristu, tādā veidā, pieņemot Kristus likumu, arī mēs ļausim Kristum valdīt caur mums, valdīt šajā pasaulē. Mēs varam pretoties Kristus valdīšanai, tā kā tie, kas sauc, mēs negribam, ka šis valdītu pār mums, bet mēs varam Kristum arī caur mums valdīt. Ja? Te, tepat, kur mēs esam, katrs savā vietā, ja? un, un tādā veidā būt par viņa padotajiem, ja? kas nu, ne, ne jau tāpēc, ka gaida to atalgojumu, bet vienkārši eh, gribam, eh, lai viņš valda caur mums. Lai šodien pateicamies Kristum, kurš ir nācis eh, ganīt savas savis, lai esam arī, arī tie, kas varam pieredzēt, Eh, viņam valstības skaistumu. Varbūt noslēgumam vēl šis viena tāda doma nāk prātā par to, ka viņš runā par, eh, par tām, eh, nu, kas būs pa labi, kas būs pa kreisi. Ja, tātad Nu, ne jau tikai tāpēc, ka viņi kaut ko ļaunu darījuši, te ir, e, tāpēc tiek tur nostādīti pa labi vai pa kreisi. Nu, ziniet, e, kurā pusē gribat stāt, e, stāvēt? Esat izvēlējušies un sapratuši kristumu pa labai rokai vai pa kreisai rokai, kur jūs gribat nonākt. Ja? Ja, nu tā. Bet te ir vienā pusē ir avis, otrā ir āži. Tā tad mēs lasām. Ja? ar ko atšķirās nu, avis no āžiem ja, e, dzīvē. Nu, tas līdzīgi kā nu, tie ir um, <clears throat> nu, arī tie auni, nu, tātad um, ka, nu, kazas un auni. Nu, līdzīgi jau ir mums. E, šovasar bija arī e, strādnieki, kas bruģi lika no nu, taģiki. Viņiem nu, daudz viņa augstu kalnos dzīvo. No nu, tie ir tie Himalaju kalnu grēda, tur ir ļoti augsti kalni. Tur, ir, um, uh, tur viņiem ir, <laughs> nu, ir uh, nu, tur viņiem trīs kalni, kur ir virs 8000 km. Nu, me, nu, 8000 metru, ja, 8 km. Un uh, ļoti maz ir uh, ceļu, ļoti daudz kalnu takas. Ja. Un, uh, ir viņiem tādas takas, kur eh, nu, tur, tur pat cilvēks nevar iziet. Eh, bet eh, tie, nu, laikam tās kalnu kazas tur staigā un, un arī auni staigā. Un tur ir tādas tik šauras tās takas, ka uz viņām nevar samainīties. Ja? Un tad tur esot tā, ka ja, ja iet nu, vi, nu, viens alns no vienas puses un otrs alns no otras puses, notiek tā, ka abi aiziet bojā. Jo neviens nedomā palai, dot ceļu otram. Bet, ja gadās, ka iet uh, auns un, uh, un, un kaza, tad paliek dzīvi abi divi. Izrādās, ka tie, tā jau mēs teiktu, ka, nu, ka tas ir rīktīgs auns. Ne? Ja, tā kā ne jau tā pagodinoši tā iz, iz, izsakās, bet, bet izrādās, ka tā, ka tā kaza tad uh, noguļās. Uh, nu, guļus, un tas auns pāriet pāri pa to šauro kalnu taku, un tā kā auns aiziet savu ceļu, un arī kaza dzīve ir, ja? un abi divi paliek dzīvi. Nu, tas, tā, tas liekas tā, ka tā arī tā no dzīves Cik svarīga ir pazemība? Ja, ja divi lepnie, kuri nedomā otram dot ceļu, satiekās, nu, tad aiziet abi divi bojā, kā šie auni uz kalnu ceļa. Kaut kas līdzīgs jau arī ir um, šeit, labi, no, no ganāmpulka viedokļa. Tas ir um, no, nu, arī mazliet līdzīga, bet ne gluži tāpat kā kalnos. Ja, Kristus tātad arī šajā salīdzinājumā izmanto tātad, uh, aunus uh, uh, šos te, ja, tātad, nu, te, nu, āžas un aitas, ja, ja, lai nu, arī tiem nu, ganiem droši vien ir eh, pazīstami, kāds raksturs ir šiem arī āžiem, ja, arī dabā un, un, un aitām, tā padevība tāda, bet, nu, Protams, ka te domās, ka Kristus jau respektē mūsu brīvību, nav, nu, neizmanto mūsu, eh, ne, nu, kā nepakļauj eh, tātad pret mūsu gribu vai lai varu savu parādīt vai savu labumu gūtu. Uh, Ja, bet eh, arī šis salīdzinājums ir tāds, kas mums liek aizdomāties, ja, vai, kā, kādi mēs esam. Šīs dienas evanģēlijas ir kā sirdsapziņas izmeklēšana. To lasot, droši vien jūtamies nērti, ja, bet tā ir tāda kā sirdsapziņas izmeklēšana, liek uzdot mums jautājumu, kas es esmu. Ja, vai, vai, tie, vai kā tas pa labi, vai kā tie, kurus, kur, kurus Kristus nostāda pa kreisi. Ja, un eh, šis jautājums ir ja, vai ne jautājums gluži, bet, bet arī šis spriedums, ja, ja, kad nāciet, eh, nu, tātad, eh, mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, ja, tātad izskan tiem, kuri bija, kuri bija paši sev nezinot, kalpojuši Kristum svešiniekā, eh, trūkumcietējā, slimajā, ja, lai atveram mēs savu sirdi ar eh, jaunu apņēmību, kristumu, lai, lai arī Kristus sasniedz tos sirdis, kuri vēl nepazīst, nu, lai Kristus varētu caur mums valdīt, lai mēs atzīstam, ka Viņš ir valdnieks, ja, lai caur mums Viņš valda pasaulē un ir miers mūsu pasaulēm. pagodināsim Kristu visas pasaules un katras sirds karali, lūgdami vienotībā ar visu baznīcu. Kungs, Jēzu Kristu, lai nāk tava valstība un lai valda mūsos tava mīlestība un patiesība Kungs, Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēls, mēs lūdzam par Tavu svēto baznīcu, vadi, sargā un stiprini to. Kungs Jēzu Kristu, augstais priesteri, svētī savus kalpus, mūsu pāvesu Francisku visus bīskapus, priesterus un diakonus. Kungs, Jēzu Kristu, kas esi ceļš, patiesība un dzīvība, uzņem un pulcini savā baznīcā visus labas gribas cilvēkus. Amen. kungs Jēzu Kristu, kas esi žēlsirdīgs, pazemīgs un lēnprātīgu sirdi, palīdzi mums, saviem kalpiem un draugiem, šīs zemes ceļā, šķērsot visas grūtības un pārbaudījumus. Amen. kungs Jēzu Kristu, mūžības karali, ļauj, lai šīs dzīves ceļam noslēdzoties, mēs drīkstam nostāties pie tavas labās rokas debesu valstībā. Amen. Kungs, Jēzu Kristu, kas esi mums devis tuvāk mīlestības bausli, Esi mūsu dzīves karalis un māci mums to apliecināt ar paklausību, mīlestību un kalpošanu dievam un cilvēkiem. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, kungs un dievs. Kungs Jēzu Kristu, miera ķēniņi, mēs lūdzam par Ukrainu, svētīto ar uzvaru par agresoru un dziedini ļaunumcirstās brūces gan šajā valstī, gan citviet. Kungs, Jēzu Kristu, mūžības karali, uzņem savā valstībā mūsu mirušos brāļus un māsas. Amen. par mieru svētajā zemē, Jēzus zemē lūksim. Lūksimies par Radio Mariju, tās kalpotājiem, lai Dievs svētī, stiprina ticību, dod spēku. Viņa brauca šodien pa, laikam pasniegotiem ceļiem. Ja? Tā kā nav jau tik viegli, lai Dievs palīdz pārvarēt visas grūtības ja? un, un kalpot Dievam caur to, ko viņam daram, lai evaņģēlijas, lai Kristus vēsts var sasniegt cilvēkus. Lūksim! Thank you. Dievs, mēs slavējam Tevi, Kristus, visas pasaules karaļa svētkos un lūdzam, dari mūs Tev uzticīgus, pildot Tavu gribu un sekojot Tavai taisnīgajai vadībai, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Svētās misijas noslēgumā šodien vācam ziedojumus Rīgas starpdiecēžu garīgajam semināram un svētās misijas arī noslēgumā. Nu, Kristus karalim par godu nodziedāsim Jēzus sirds litāniju un uzupurēšanās saktu, par kuru šodien baznīca arī piedāvā pilnas atlaides, izpildot parastos nosacījumus, nu, ka pie, pie grēksūdzes esam bijuši dieva žēlstības stāvoklī, esam pieņemam svēto komuniju. Nu, tiem, kas attālināti eh, piedalās, e, nu, sazin, labi, neesmu pārliecināts, kā, kā ta, tad ir, bet nu, droši vien, ka jau Dievs arī uzklausa arī tās lūkšanas un šo vēlēšanos, uh, um, no, no atjaunot nu, veltīšanos Kristum, jā, lai mūsu sirdis pieder Kristum. Slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi, mūžīgi. mums, sniedzot tev šo cilvēces izlīguma upuri, mēs pazemībā tevi lūdzam, lai visām pasaules tautām Kristus dāvātu vienlīdzību un mieru, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Dievs, kungs, lai ir ar jums! Uz augšu sirdīs! Uz augšu sirdīs! Pateiksimies kungam mūsu dievam. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, ka Tev debesu Tēvs visvarenais mūžīgais Dievs. Mēs pateicamies vienmēr un visur caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Jo Tu savu vienpiedzimušo dēlu mūsu kungu Jēzu Kristu es izvaidījis ar līgsmības un prieka eļu, kā mūžības priesteri un visas pasaules karalī, lai viņš sevi kā bezvainīgu izlīguma upuri, upurējot uz krusta altāra, piepildītu cilvēces atpestīšanas noslēpumu un pakļaujot visas radības savai varai, tās reiz stādītu tavas bezgalīgās majestātes priekšā kā mūžīgu un visaptverošu valstību, kā patiesības un dzīvības, svētumā un žēlastības, kā taisnības un mīlestības un miera valstību. Un tāpēc kopā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr. Svēts ir kungs, tevis kungs. tu esi patiesi svēts, visa svētuma avots. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dari svētas šīs dāvanas ar sava gara dvēsmu, lai tās mums to par mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm. Kad viņš labprātīgi atdevās ciešanām, viņš ņēma maizi, pateicās lauzam un deva saviem mācekļiem sacīdams: Ņemiet, un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī biķeri, pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. lūk ticības noslēpums. Tāpēc, pieminēdami tava vienpiedzimušā dēla nāvi un augšām celšanos, mēs upurējam tev, kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas biķeri, un pateicamies, ka mums esi ļāvis stāvēt tavā priekšā un tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais gars vieno mūs visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asinis. Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un liec tai pieaug mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu bīskapu Edvardu un ar visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā un ļauj viņiem redzēt tavu vaigu Apžēlojies par mums visiem, mēs tevi lūdzam, lai kopā ar Svēto Dieva māti, jaunā Mariju, ar Svēto Jāzepu viņas līga vaini, svētajiem apstuļiem un visiem svētajiem, kas tev bijuši patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi un varētu tevi teikt un slavēt caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņām! Tev dievam visvarenajam tēvam svētā gara vienībā ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Paklauso pestītāju vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākām. Atpestī mūsu kungs no visa ļaunā, dod lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar tavu žēlastību mēs būtu pasargāti no katras nelaimes un grēkam, drošā cerībā gaidot, atnākam mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Amen. kungs Jēzu Kristu, kas es esmu sacījis saviem apstuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr. Sniedziet viens otram mieru un izlīguma zīmi. Thank you. tas mēs pasaules grēkus svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. lasītāji, aicinu jūs uz garīgās komunijas lūgšanu. Mans Jēzu, es ticu, ka tu esi klātsošs visvētākajā sakramentā. Es tevi mīlu vairāk par visu, un es vēlos uzņemt tevi savā dvēselē. Tā kā pat labi man nav iespējams tevi pieņemt sakramentālā veidā, ienāc manā sirdī garīgi. Es vēlos būt pilnībā vienots ar tevi nekad nepieļauj, ka mani no tevis kaut kas varētu šķirt. pieņēmuši nemirstības maizi svēto komuniju, mēs tevi lūdzam, kungs, lai mēs ar prieku paklausot Kristus visas pasaules karaļa pavēlēm, varētu dzīvot debesu valstībā kopā ar viņu, kas dzīvo un valda mūžu mūžos. Nu, paldies korim un ērģelniecei Bernadetei, kas tā centušies. Ja, un un arī centušies jau arī Jēkabs un, un uh, Māra, kura nesen bija šodien arī. Ja, prieks jūs redzēt, lai Dievs, kā jau lūdzāmies, lai sveitī jūsu darbību. Jā, arī šofere, kā sauc? Kā? Nu, labi. <laughs> Lai Dievs svētī, ja? tā kā visus arī pārējos, kur jau jūsu direktors ir ja? tālu kaut kur laikam, ja? un, un visi pārējie, kas varbūt atpūšās svētdienas dienā, lai dod jaunus spēkus. Tagad uh, svētība un, un nodziedāsim Jēzus sirds godam litāniju un uzupurēšanās aktu palūksimies, lai mūsu sirdis arvien stiprāk nu, turās pie Kristus, lai tās ir atvērtas un nu, mūsu sirds durvis atvērtas Kristum, mūsu arī altāra glezna ar Kristu, kurš klauvē pie durvīm. Ja? Jautājums, vai kāds atvērs. Ja? Nu, lai, lai atveram arī mēs šīs durvis, un arī lai daudz ir tādi, kas ielaiž Kristu, jo tikai tā var valdīt pasaulē uh, miers. Ja? Mūsu sirdīs var būt miers. Mūsu ģimenēs, un visur sabiedrībā, un presē, ja, kā dziedam arī ja, tajā himnā, ja, katoļu himnā. Dievs, kungs, lai ir ar jums! Mums. Lai svētī jūs visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gārs. Dieva žēlastība, lai jūs pavadām. Amen. dēls pasaules pestītājs. Dievs svētā aizgārs. Tā trīs vienība viens vienīgs Dievs. Apžēlojies no mums. Jēzus sirds mūžīgā tēva dēlā. Apžēlojies no mums. sirds jaunavas mātes miesā svētā gara veidotā. Apžēlojies par mums! Jēzus sirds bezgalīgā majestāte! Apžēlojies par mums! Jēzus sirds svētā Dieva baznīca! Apžēlojies par mums! Jēzus sirds visaugstākā miteklīs! Apžēlojies! sirds dieva nams un debesu vārti. Jēzus sirds degošais mīlestības ugunskurs. Jēzus sirds taisnības un mīlestības patvērums. Jēzus sirds labumā un mīlestības pilnā. Jēzus sirds visu tikumu dzelmē. Jēzus sirds katras slavas viscienīgā. Jēzus sirds visu sirdžu valdniece un vienotāja. Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dārgumi. Amen. Jēzus sirds, kurā dzīvo visa dievības pilnība. Jēzus sirds, kura tēvam ļoti patīkās. Jēzus sirds, no kuras pilnības mēs visi esam ņēmuši. Jēzus sirds mūžīgo pakalnu ilgošanās. Jēzus ir pacietīgā un žēlsirdības pilnā. Jēzus ir bagātā visiem, kas tevi piesauc. Jēzus ir dzīvības un svētuma avots. Apžēlojies! Jēzus sirds gandarījums par mūsu grēkiem. Jēzus sirds nievām piepildītām. Jēzus sirds mūsu grēku dēļ satriektām. Jēzus sirds paklausīgā līdz nāvei. Jēzus sirds ar šķēpu pārdurtā. Jēzus sirds visai iepriecinājumā abos. Sirds mūsu dzīvībā un augšām celšanās. Jēzus sirds mūsu miers un izlīgšanā. Amen. sirds asiņainais upuris par grēkiem. Jēzus sirds pestīšana cerošiem uz tevi. Jēzus sirds cerība mirstošiem tevi. Jēzus sirds visu svēto laimībām. Apžēlojies par mums! Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Jēzu lēm prātīgais un pazemīgu sirdī. Visvaranais mūžīgais Dievs raugies uz sava visu mīļā dēla sirdi un uz to slavu un gandarīšanu, ko viņa tev sniedz grēcinieku vārdā, un tiem, kas lūdz tavu žēlsirdību, dāvā piedošanu, tā paša tava dēla Jēzus Kristus vārdā, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. cilvēces veltīšana visvētajai Jēzus sirdī. Visu mīļais Jēzu cilvēces pestītāji raugies uz mums, kas dziļā pazemībā nometušies tavā priekšā. Bet, lai mēs būtu ar vien ciešāk saistīti ar tevi, tad redzi, katrs no mums šodien labprātīgi veltīs sevi tavai visvētajai sirdī. Amen Daudzi tevi, diemžēl, nekad nav pazinuši, daudzi ir tavus baušļus panicinājuši un tevi no sevis atstūmuši. Apžēlojies par viņiem visiem vislabais Jēzu un velc visus pie savas visvētās sirds. Esi kungs, karalis ne tikai tiem ticīgajiem, kas nekad nav no tevis atkāpušies, bet arī pazudušajiem dēliem, kas tevi ir atstājuši. Liec, lai tie neaizietu bojā no uz savu vārdu. Esi karalis arī tiem, kas maldu mācību samulsināti vai ar šķelšanos no tevis atdalīti. Sauc viņus atpakaļ drošajā patiesības ostā un ticības vienībā, lai drīzumā būtu viens ganāmpulks un viens gans. Dāvā kungs savai baznīcai drošu brīvību un labklājību, dod visām tautām kārtību un mieru, Lies, lai no vienas pasaules malas līdz otrai skanētu viens un tas pats sauciens. Slava dievišķai sirdī, caur kuru mums nākusi pestīšana. Viņai lai slava un gods mūžīgi. Pretī visu augstākām. Mūsu kungs. kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Es esmu sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas saulis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas ir sākumā. visu svēto sakramentu. dievam tēvam, dievam dēlam. Dievs, tu esi mums dāvājis debesu maizi. Lūksimies, Kungs, Jēzu, kas esi mums atstājis visvētāko sakramentu par piemiņu savām ciešanām, liec, lai mēs tavas miesas un asņu svēto noslēpumu tā godinām, kā varētu pastāvīgi saņemt tavas pestīšanas augļus ko lūdzam no tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. slavēts visu svētākais sakraments. pirmās misijas translācija no Tukmas Svētā Stefana draudzes. Svēto misiju vadīja eh, priesteris eh, Annis Vizbelis, draudzes prāvasts, pēc skaņa pults bija es, Jākaps Reins Pērkons, un ar mani bija Māra un Elfa. Paldies visiem par kopīgo klausi, par eh, to, ka esat kopā ar mums un klausaties. Jau pēc īsa brīža dienas vidus lūkšana, e, dziedājums Svētais Dievs un mieram tuvu lasījumu. Bet e, palieciet kopā ar mums, jo jau pulksten trijos atkal vienosimies tiešajā ēterā žālsirdības kronīšā, kronītī no kādas lūkšana grupas šeit pat tukumā. Un uh, sirsnīgs paldies, protams, arī mūsu ziedotājiem, atbalstītājiem, bez kuriem šīs translācijas nevarētu notikt. Paldies jums un svētīgu dienu!